D'Emissioun vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Dacks ass et guer net esou einfach, eng Fro iwwer d'Relioun kuerz ze beäntweren. Ech hunn op der offizieller Bahá'í Internetsäit, also bahá'í Punkt org, interessant Froen mat kuerzen a passenden Äntwerte fonnt. Hei elo puer vun dëse Froen. Wien ass de Báb? D'Bahá'í gleewen, dass de Báb en onofhängege Bote vu Gott war. Hien huet vun 1819 bis 1850 gelieft. Seng Missioun war et, nei sozial Prinzipier ze bréngen, déi fir d'Besoine vun enger globaler Gesellschaft passen. Seng Schrëften hunn de Wee virbereet fir d'Missioun vu Bahá'u'lláh. De Báb gouf 1850 op Uerder vum islamesche Clergé higeriicht. Si haten d'Gefill, hir Positioun wier a Gefor duerch d'Prinzipier, déi hien ënnerriicht huet. Wou a wéini huet de Bahá'í Glawen ugefaangen? De Bahá'í Glawen gouf 1863 inauguréiert, wéi Bahá'u'lláh séng Missioun zu Bagdad annoncéiert huet, an dat während dem éischten Deel vu sengem Exil aus dem Iran. Wéi vill Bahá'í ginn et op der Welt? Am Moment sinn dat der ongeféier 5 Milliounen, déi an ëm déi 100.000 Lokalitéiten an all Deel vun der Welt liewen. De Glawen ass unerkannt als déi am meeschte verbreet Relioun nom Chrëschtentum. Huet de Bahá'í Glawen en internationalen Zentrum? De Bahá'í Weltzentrum ass an der Haifa, Akka, Géigend vun Israel etabléiert. Et ass do wou Bahá'u'lláh 1868 an den Exil koum. an dat bis zu sengem Doud 1892. Dëst Gebitt ass haut d'Plaz wou de Glawen seng hellegst Schräiner huet, d'Griewer vu Bahá'u'lláh a sengem Virleefer de Báb, an de Sëtz vum Glawen sengem internationale Conseil. Wien ass un der Spëtzt vum Bahá'í Glawen? Gëtt et nëmmen eng richteg Relioun? Alleguerten d'Weltrelioune sinn an hirer Essenz Etappen an der andauernder Offenbarung vun där enger Relioun. D'Relioune komme vun der selwechter Quell. Si hunn dee selwechte wesentlechen Zweck. Den Zweck vun der Relioun ass, déi mënschlech Rass ze leeden a si ze erzéien. Spirituell gesinn ass et eng Relioun, awer si ënnerscheede sech an hiren zweetrangegen Aspekter, wéi zum Beispill déi sozial Léieren, déi ëmmer nees änneren, an dat par rapport zu deem, wat d'Mënschheet an hirer Entwécklung brauch. D'Eenheet vun der Relioun. De Prinzip vun der Eenheet vun der Relioun ass zentral an de Bahá'í Léieren. Bahá'u'lláh seet, dass d'Mënschheet am Gaang ass, kollektiv ze wuessen, bal esou wéi wann eng Persoun wiisst. Den onverännerte Glawen vu Gott. Wa mer hei soen, dass déi verschidde Reliounen nëmmen eng Relioun sinn, da mengen si net, dass déi verschidde reliéis Organisatiounen déi selwecht sinn. Et ass éischter esou, dass se gleewen, dass et nëmmen eng Relioun gëtt an dass all Gottesoffenbarer hir Natur progressiv offenbaart hunn. Zesumme sinn déi grouss Weltreliounen den Ausdrock vun engem eenzege gëttleche Plang. dee sech entfaalt. Wat huet de Bahá'í Glawe mam Islam ze dinn? De Begrënner vum Bahá'í Glawen, Bahá'u'lláh, gouf an eng mosleemesch Famill a Gesellschaft gebuer. Et ass e bëssen esou wéi d'Chrëschtentum aus dem Juddentum gewuess ass, oder de Buddhismus aus dem Hinduismus. Esou ass och de Bahá'í Glawen aus engem islamesche Kontext eraus entstan. A genau sou ass de Bahá'í Glawen eng onofhängeg Relioun. Si huet hir eege Gesetzer, hir eege Léieren an hir eegen Institutiounen. Souwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Iech alleguerten e wonnerschéine Weekend, bis d'nächst Woch, äre Jean-Marie.